kuhusiana na fadla ya usiku wa nisfu Shaaban hadithi yoyote ambayo tunaweza tukategemea au tukarudi kwa hadithi hiyo na tukaitumia la fi fadliha si katika fadla ya usiku huo wala fi naskh al-ajali fiha wala kuwa mambo ya makamzima au kadri ya makamzima inakadiriwa katika usiku huo fala tatafitu ilaiha asema musi musiji msijisumbue au msijaribu kuangalia vitu kama hizo au mkapatia usiku huu umuhimu kwa kuwa mnaitikaje kuna mambo kama hayo na shakhsi Al-Fawzani hafidhahullah pia naye asema لم يثبت في تخصيص ليلة النصف من شعبان بدعاء أو عبادة دليل صحيح haijathibiti kuhusisha usiku wa nusu ya Shaaban kwa dua au ibada yoyote ambayo yakuwa kuna dalili sahihi fatakhsisuha bidhalika bid'ah anasema kuhusisha usiku huu kwa ibada ni katika mambo ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu asema asema mtume sallallahu alayhi wasallam fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kwa sababu mtume asema kila kizushi ni bid'ah katika dini ya Allah na bid'ah yoyote yote inamwelekeza mtu katika upotevu na misho au kabla ya misho eh, asema Sheikh Ibn Baz rahimahullah tabarak wa taala eh, min albid'a allati ahdathaha ba'd an-nas bid'atu al-ihtifal bi laylati an-nisf min Sha'ban katika bid'a ambazo watu wamezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a ya watu kusherehekea usiku wa usiku wa, wa nisfu Shaaban na kufunga mchana wake hali ya kuwa hakuna dalili yoyote ambayo mwanadamu anaweza akaishikilia anaweza akategemea kuhusiana na usahihi wa jambo hilo misho asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah as-sahihu anna siyama an-nisf min Sha'ban au takhsisih biqira'atin au bidhikrin la asla lahu anasema usawa ni kuwa kuhusisha usiku wa nisfu Sha'ban nusu ya Sha'ban kwa kisomo au au, au kisomo chochote kusoma Yasin mara nne ya rizqi na nini au kutaja Allah kufanya dhikri au kuswali usiku huo peke yake kwa kuwa una fadhila anasema yote hayo hayajasihi kutoka kwa wema waliotangulia na Mtume sallallahu alaihi wasallam bali usiku huo ni kama usiku zingine za kawaida kama unavyojitahidi katika ibada katika usiku zingine jitahidi pia katika usiku huu hakuna ubaya kusimama usiku huo wala kufunga siku ya tano au sita ya Shaaban e, maada mtu hahusishi haoni kuwa ina fadla hasa usiku huo au wakati huo kwa hivyo ndugu zangu e, usiku huu wa nisfu Shaaban au mchana wake ni, ni usiku au siku nyingine yoyote katika mwezi huwa wa Shaaban. Kwa hivyo Muislamu aendelee kujibidisha katika ibada, aendelea kujibidisha katika qiyam na siyam, lakini hakuna jambo lolote ambayo ni mahsus Uh, imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa jazakumullahu khairan tunamuomba Allah tupatie tawfik na sadadi katika kila jambo tunaoifanya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh